Es aicinu, ka mēs šajā brīdī arī varam uh, kopā piecelties, uh, ka mēs varam arī kopā aizlūgt par šo dievkalpojumu, par ikvienu, kas mēs esam atnākuši. Uh, jā, patiesībā mēs esam skaisti atnākuši, varbūt mēs varam arī sasveicināties, jā, te patās apkārt pieejam, labrīt, labrīt, un tad arī sāksim. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, es tevi nomazgāts un tevi svēts. Mēs caur Jēzus Kristus tiekam nosaukti par priesteriem, par ķēniņiem. Mēs esam Dieva bērni, viņa mīļotie. Un eh, mums nevajag aizmirst, kas mēs patiesībā esam. Mēs nevajag pazaudēt to, ka mēs esam viņa īpašums. Mēs piedaram viņam. Un ka mums ir eh, tiešām sagatavot liela balva debesīs. Lai tavā priekā atgādināt mazliet, kas mēs bijām un kas mēs tagad varam būt caur Jēzus Kristus asinīm. Pāvila vēstule Efeziešiem otrā nodaļā ir rakstīts šādu vārdu. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos, pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules vairs nesējam gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos, kopā ar tiem arī mēs – Visi reiz dzīvojām miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāti iegribām pēc savas dabas būtam Dieva dusmības bērni kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būtams žēlstībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīves līdz ar Kristu. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš ir Kristus Jēzus līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tie saucamie rokām miesīgie apgraizītie sauc par neapgraizītajiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šī pasaulē, bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu Kristu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu Tālāk, 19. pantā rakstīts, tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un dievu saimas nams uzsāca uz apustuļu un praviešu pamatu, kurš tur akmens ir Kristus Jēzus. Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vadīsi tu? Ja sirdī atveru tev, vai drīkstu līdzi tevi? kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu man aklīts, tu mana slava, tu esi spēkā vots man, kas esmu es ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīve būtu nozīmē. Tu man aklīts, tu mana slava, tu esi spēkā avots man. tevi sauc mana sirds, pēc tava žēlastībās, pēc klātbūtnes tavas, kas pilda. Jo projām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdzi, lai mani vadīsi tu. Ja sirdi atvēru tev, vai drīkstu līdzi tevijā. Kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu man aklīd, tu mana slava, tu esi spēka vots man, kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs, tu mana klīts, tu mana slava, Tu esi spēkā dots man, kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu man aklīdz, tu man aslāvā, tu esi spēkā es gribu sekot tik Jēzum Kristu. Es gribu sekot tik Jēzum Kristu un citur es nevēlos. Ja citi nenāks, tad viens es iešu. Ja citi tad viens es iešu. Ja citi nenāks, tad viens es iešu un negriezīšos atpakaļ. Ja citi nenāks, tad viens es iešu. Ja citi nenāks, tad viens es iešu ja citi nenāks, tad viens es iešu un negriezīšos atpakaļ. Uz krustu vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, pasaules tvēros, jo sekot Jēzum vēlos es. Uz krustu vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, no pasaules tvēros jo sakot Jēzum vēlos es. Es gribu sakot tik Jēzum Kristu. Es gribu sakot tik Jēzum Kristu. Es gribu sakot tik Jēzum Kristu. Un citu rīt es nevēlos. Es pateicos Tavs, ka šā rītā Tavs mēs, mums ir iespēja Tavs saņemt parības vielas, kungs, tiešām, lai iet uz priekšu, kungs, šīs garīgās tiešām uzturvielas, Tavs, lai mēs varam kļūt stipri, Tavs, ka mēs varam iet uz priekšu un nepagurt. Dievs, es Tev pateicos par šo rītu. Paldies Tev, Dievs. Un, uh, mēs visi nākam, kungs, Tavā priekšā, Dievs. Un, Kungs, es nāku, Dievs, ar apziņu, Dievs, kad uh, Tu esi svēts, Dievs. Un, uh, um, kungs, ļauj šo atziņu, Dievs, uh, ielaist dziļi mūsu sirdīs, Dievs, nebaidoties no Tevīm, Dievs. Bet lai tā patiesība tiešām mājo mūsos, ka Tu esi svēts, Dievs. Un, um, kad ir robežas un ir lietas, ko mēs nedrīkstam pārkāpt un ko mēs nedrīkstam darīt. Dievs, un mēs arī dzīvojam žēlstības laikā, bet tajā pašā laikā, Dievs, es lūdzu, lai mums žēlstība vainagojas arī ar patiesību. Un lai arī mēs esam Tev tīkam, Dievs, un lai katra viena dzīve pielāgojās Tavai, kungs, Dievs. Dievs, es Tev lūdzu, kungs, kad uh, Jēzu Kristu, Tu būtu centrā, uh, Un Dievs, lai mūsu sirdīs nekad un um, nepaliktu tā viegla, viegla prātība vai, lai tā mainītos, Dievs, lai mēs arvien vairāk pieaugt uh, tiešām apziņā un bijībā uz Tevi, Dievs. Kungs, Dievs, es lūdzu, kungs, ka Tu ej vairumā mūsu dzīvēs, manā dzīvē, Dievs, un ka mēs katrs viens ejam mazumā. Un, kungs, lai pār šo draudzi cilvēku varētu teikt, Dievs, ka šeit Kristus ir centrā, Un ka mēs arī varētu mīlēt Tev no visas sirds, Dievs, un pieaugt mūsu attiecībās ar Tevi. Un svētī šo laiku, Dievs Tēvs, un uh, lai katrs viens mēs teikam uzrunāt no Tevis. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Un draudz saka, amen. Tā, sastāv nodaļa no pirmā panta. Pēc tam Dāvids sapulcināja visus izlasītos vīrus Izrēlā, 30 tūkstošu vīru. Tad Dāvids cēlās un gāja ar visiem ļaudīm, kas pie, bija pie viņa, uz bālu jūdā, lai no turienes atvestu dievu šķirstu, kas ir nosaukts dievu tā kunga ceābot vārdā, kas valda pār ķerubiem. Un tie veda dievu šķirstu, kas bija uzlikts uz jauniem ratiem, bet tas bija iznesis no Abinadaba nama, kas atrodas pakalnā, un Uza un Ahio Abinad, Abinadaba dēli vadīšos jaunos ratus. Un kad tie iznesa Dievs čirst no Abinadaba nama, kas bija pakalnā, tad Ahio gāja šķirstam pa priekšu. Bet Dāvids un viss Izraela nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā. Viņi spēlēja ar ciedru koku cītarām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem – Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiep savu roku pret Dievu šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērši paklupa. Tad tā kunga dusmas iekājas pret Uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījis pārkāpumu, un viņš turpat pie Dieva šķirsta nomira. Un Dāvids bija satrieks, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas, Uzas dzīvību, tāpēc šīs vietas vārds tika nosauts Perec Uza, un tā līdz šai dienai. Bet Dāvids tajā dienā stipri izbijās tā kunga priekšā, tā ka viņš izsaucās, kā Dievs čirst var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut tā kungas čirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obededoma, kā gātiešu namu, kāda gātiešu namu. Un tā kungas čirsts palika šā gātieša Obededoma namā trīs mēnešus, un tas kungs svētīja Obededomu un visa, visu viņa namu. Kad ķēniņam Dāvidam tika paziņots, ka tas kungs ir e- Obed, Edoma nam un visu, kas tam pieder, svētījis Dievs čirsta labad, tad Dāvids gāja un pilns prieka pārved Dievs čirst no Obed, Edoma nama kalnu uz pašu Dāvida pilsētu. Kad tā kungas čirsta nesēja bija pagājuši sešus soļus, tad viņš upurēja vērs un barotu teļu. Un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjos tikai ar līnu efodu. Un tā Dāvids un viss Izraēla nams pārveda kalnumu tā, tā kunga šķirstu ar gavilēm un tauras skaņām. Šeit apstāsimies. Šeit mēs lasam stāstu par uh, no Izraēla tautas vēstures. Um, kad Dāvids kļūst par ķēniņu, pēc Saula nāves viņš kļūst par ķēniņu Izraela tautai to, ko Dievs bija apsolījis un, un uh, ilgus laiku, jo viņš tajā apsolījumā, viņš zināja, ka Dievs viņu aicinājis un tad viņš sāk tajā dzīvot, ka Dievs viņu bija svaidījis par ķēniņu. Pirmā lieta, ko Dāvids uzreiz dara, un pirmā lieta, ko viņš meklēja, ir Dieva klātbūtne. Viņš meklēja Dievs, lai Dievs būtu viņu vidū, un Dieva klātbūtne simbolizē tajā laikā ar derības šķirstu. Dievs uzreiz, Dāvids uzreiz meklē, lai ar viņu un pie viņa būtu Dievu klābūtne. Un tā arī ir pats svarīgākā lieta, lai mūsu dzīvēs būtu Dievu klātbūtne. Meklēt viņu, viņu sastapt, būt ar viņu, dzīvot ar viņu un staigāt un vadīt savus gaitas ar Dievu. Dāvids mīl Dievu, viņš ļoti viņu mīl, un uh, viņš, um, lasot arī gan psalmos, gan mēs redzam to brīnišķīgo Dāvidas sirdi, cik ļoti viņš mīlēja Dievu, un tajā pašā laikā viņš bija tālu no perfekta. Bet Dievs viņu nosauc pat, uh, pat cilvēku pēc savas sirds, nu, pēc savas sirds, pēc savas sirds prāta. Jo Dāvis tik ļoti bija atklāts pret Dievu un vienmēr, vienmēr, vienmēr skrēja pie Dievu, jebkuros apstākļos viņš gāja pie Dievu. Viņš gāja pie Dievu slavēdams Dievu, viņš gāja pie Dievu uz viņu dusmodamies vai, vai prasot jautājumus vai atklās, ļoti atklās Dāvids bija. Un, uh, un viņš šī mīlestība pret Dievu un, un šis prieks, kas viņam ir, viņš iet pakaļ, kur tas čirs bija aiznes, viņš iet, viņš sapulcina 30 tūkstoši vīrs, un viņš grib uztaisīt kārtīgus svētkus uh, tam notikumam, ka viņš atved Dievu, tā kunga klātbūtni savā tajā pilsētā, kur viņš bija. Tik tālu viss būtu ļoti labi – Un viņi paņem šos, šo dievu šķirstu, uzliek uz jauniem ratiem un, un ved viņu. Un uh, tie vērši, kas to, to, to šķirstu ved, viņš uz, uzlikts uz vēršiem, uz ratiem ved, pēkšņi paklūp. Un tie divi cilvēki, kas to šķirstu pirms tam bija tā kā uzraudzījuši un to šķirstu bija nu, dzīvojuši, var teikt, visu laiku – Viņu namā tas bija bijis, viņi tur arī klāt, viens no viņiem pa priekš iet, un tas uza, viņš iet viņiem blākus. Vējš pēkšņi kaut kādā veidā paklūp, mēs nezinām, kā tas tieši notika. Un tas, ko uza izdara, viņš tā kā pieturās, nu pietur vai atbalsta to šķirstu, Dievs šķirstu. Un Dievs viņu momentāli soda, viņš mirst uz vietas. Un tā nav pasaka. Mēs lasām šodien, iztēlojamies tajā vietā, tur stāv. Viņi visi priecājās. Tur redzēt, tur bija nu, milzīga slavēšana. Notika. Tur bija mūziķi, tur bija slavēšana. Viņi bungoja, viņi, viņi bija tik priecīgi. Dāvids dejoja, līksmoja. Mēs vedam Dievu klātbūt. Un pēkšņi šāds notikums pa, pa, sakustās rati. Vienmēr tas troksnis iespējams pat daudz pat to neievēroja. Sakustās vērš kaut kādā veidā paklūp un uz aizķertos šķirsta, kad noturvēja, tu, aiztur tur viņu un viņš momentāli nokrīt beigts mirs. Dāvis to ierauga, viņš pilnīgā šokā. Wow, kā? Kā? Dievs, nu, tu taču, tu taču esi svēts Dievs, un es, nu, nē, nu, tu esi Dievs, kur es mīlu, es vēlos Tev klātbūt, un sev pie sevīm. Es gribu, lai Tu esi ar mani, Dievs, es gribu būt sadraudzībā ar Tev. Bet nu, kāpēc tāds notikums pēkšņi? Kāpēc? Kāpēc? Mūsdienās ir ļoti svarīgi saprast, un to mēs lasīsim tālāk, skatīsimies tālāk kādas lietas, bet mūsdienās ir ļoti svarīgi saprast, ka Dievs ir izveidojis kārtību un noteikums, un Dievam ir savu noteikumu, savu likumu, kā mums ir dzīvot, un kā mums viņu pielūk, un kā mums viņu slavēt, un viņi nav maz svarīgi. Neviens cilvēks nedrīkst patvaļīgi interpretēt vai, vai domāt vai plānot, kas, ko Dievs ir pateicis vai kā mums viņi būs pielūgti. Mūsdienās uh, Dieva bērni tik uh, brīvprāt brīvi, man liekas, pieeja tām lietām, ka bieži vien var redzēt to, ka viņi tos pamata noteikums vienkārši paņem un noņem nost vai izmet ārā. Bet nevar tā būt. Tā nevar būt. Un, uh, un šis notikums, šis stāsts ir tāds brīnišķīgs stāsts, manuprāt, par to, ka Dievs jau ir pateicis um, kā viņu pielūgt, un viņš ir pateicis. Un, un tas, kas šeit notiek, pirmkārtām uh, Dāvids uh, nepareiz rīkojās dažās lietās pie šī stāsta. Uh, derības šķirstu nekad ne, Dievs aizliedza viņu vest ar ratiem. Otrā mūsu grāmatā var lasīt, un uh, viņam aizliedza, aizliedza nest, vest ar ratiem. Turklāt Dievs konkrēti pateica, tas, kurš drīks šāds šķirst un to derību šķirst un nest, ir tikai no Levija, Levītu bērniem, Kohata dēl drīkst viņu nest, viņš bija jānes. Uz tādām kārtīm izliktām caur tādiem gariem mietiem viņš bija jānes tiem priesteriem. Konkrēti cilvēku grupa, Dievs bija konkrēti pateicis, ir konkrēti cilvēku grupa, kas drīkst viņu nest, un viņš nedrīkst tikt vests, viņš ir jānes, tas Dievs šķirsts. Un uh, to Dāvids aizmirst. Viņš paņem pirmkārt visu tautu, sapulcina pilnīgi visus un uzliek uz ratiem un ved viņu. Nedziet, sirds, sirds stāvoklis Dāvidam bija pareizs. Viņš vēlējās Dievu klātbūtni, bet tas, kā viņš to darīja, nebija pareizi. Tas, kā viņš to darīja, nebija pareizi. Un kāpēc Uza, piemēram, viņš nomirst? Man liekas, tas stāsts ir tajā, ka ja mēs aizmirstam novērtēt vai apzināties to vērtību, kas mums ir, tad izauga apātija vai vienaldzība pret tām lietām. Tas jebkurā, pret darbu, pret ģimeni, pret vīru, vai pret sievu, vai pret draudzi, vai pret ko. Ja mēs sākam lietas uzskatīt paši par sevi saprotams, tas ir pats par sevi saprotams, tad kādā brīdī mēs ļoti pavirši sākam izturēties pret to un bez mazē nometam zemē kādas lietas vai, vai nu, laižam no savām rokām ārā. Mums tas ir vienalga. Un redzi, Uza, ja padomā, viņš ilgus gadus šo šķirstu dien dienā redzēja. Un iespējams tāpēc, ka viņš bija dien dienā, viņa redzējis, kaut kādā brīdī viņš bija pieļāvis savā sirdī, uh, nomirt tai uzmanībai. Nu, tā kā pieļāvis tādu vieglprātību pret to visu. Nu, viņš jau man dienas dienā acis priekšā bija. Tā ir viena kļūda, ko mums ir jāuzmanās pieļaut savās dzīvēs. Pret Dievu lietām to, ko Dievs ir teicis, ka mēs sākam palikt pavirši. Tikai tāpēc, ka šiet, mums tās šķiet, ka tas viss ir vienmēr bijis un vienmēr būs, un mēs sākam palikt tādi vieglprātīgi. Mēs nedrīkstam pārstāt novērtēt to, kas mums ir. Nedrīkstam, jo tiklīdz tu pārstāji novērtēt to, kas tev ir dots, tā momentāli tu sāks pavirš pret to izturēties. Vēl kāda lieta, ko Uza pieļāva kādu ļoti, ļoti būtisku kļūdu, manuprāt, un bīstam kļūdu. Kad rati gāja un tie vēši pak, nu, paklupa, nav teiks, ka tas šķirsts kaut kur gāzās. Arī pirmā laika grāmatā šis stāsts ir aprakstīts – nav teikts, kad šķirsts gāzās. Kad kādā brīdī Dievu kalpiem vai mums kā Dievu bērniem var ienākt tāda ļoti liels kārdinājums koriģēt vai izlabot Dievu vai aizstāvēt viņu. Vai, vai, vai piemēram, uh, oj, nu, taču, ja Dievs tavs šķirst un mēs vedam, visam taču jābūt perfekt, kā var vērši krist. Tas taču ir tavs šķirst, visam jābūt glūdi. Uh, un pēkšņi nokrīt vējš, uzreiz cilvēks cenšas to izlabot vai aizsekt Dievu. Oi, Dievu tiek it kā viņais, viņa kļūdas. Saprotat? Viņš, viņš tā kā, ā, nē, vējš paklupa, Dievs tad, tad nevarēja vējš kājas nosargāt, ja? nu man tagad kaut kā viņš aizsarga un es aizturēšu to šķirst, lai viņš nenokrīt. Un tās ir briesmas, ko ļoti daudzi dara šobrīd, mūsdienās arī kā Dievu, Dievu kalpi, īpaši sludinātāji, no kā mums ir jāuzvar, jāuzmanās, ka mēs uh, labojam Dievu vai mēs uh, ieviešam korekcijas. Nu, Dievs jau tā īsti nedomāja to, ko viņš teica Bībelē, piemēram, par homoseksuālismu. Viņš jau tā nedomāja. Viņš jau, vai, piemēram, kaut kādas lietas, ka Dievs ir pateicis konkrēti, bet mēs koriģējam Dievu. Nu, redziet, mūsu sabiedrībā jau tā nedrīkst teikt vairs. Nu, tad, tad mēs labosim, mēs minim, nu, minimāli uztaisīsim to, ko Dievs teica, mēs mēģināsim viņus to visu sagrozīt. Tajā momentā ienāk Dieva dzīvības nomiršana, nomirst Dieva dzīvība. Paliek tikai vienīgi beigt reliģiju. Vai paliek tas, ka cilvēks pieviļ sevi, bet mēs nedrīkstam. Turēsim vērtībā to, ko Dievs mums ir devis un īpaši viņa klātbūtni un to, ko viņš mums dod. Amen. Un necentīsimies aizstāvēt Dievu vai mēģināt viņam, viņu kaut kā aizsargāt vai viņu palabot vai pielabot. Dievs visu zina, viņš valda pār visām. Amen. Un... Uh, Bet saistībā ar Dievu pielūksmi par kalpošanu Dievam man bija sirdī dalīties jums šorīt. Jāņa evaņģēlī trešo nodaļu atveriet. Ar šo es negribētu teikt, ka uh, <clears throat> es negribētu kaut ko baigi grozīt vai mainīt, es tikai gribētu pacelt kādu principu, uh, um, kādu noteiktu kārtību, var teikt, manuprāt, kas ir uh, ļoti būtiski mūsu ikdienā kā kristiešu cilvēkiem. Es to varētu saukt Kristus centrētā dzīve ar Dievu. Kristus centrēta dzīve ar Dievu. Un uh, varētu teikt pat Kristus centrēta kalpošana. Un uh, Jāņa evaņģēlī 3. nodaļā 14. pantā. Un kā Mūzes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam. Lai viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Tas princips, jeb tas tie noteikumi, tā kārtība, kā Dievs ir nolicis, es ticu, kā viņš ir sakārtojis to, kā mums ar viņu dzīvot, ar Dievu. Un uh, kā mums dzīvot ar Dievu. Palielam, mēs nepielāgojam Dievu sev, bet uh, mums ir jāpielāgojas Dievam. Mūsu dzīvēm ir jāpielāgojas tam, ko Dievs, saka, ko Dievs grib. Jānis Kristītājs ļoti labi pateica to. Tev, Jēz, jāiet vairumā, lielumā, man jāiet mazumā. Un uh, Kristus centrētai, Kristus centrēta draudze, Kristus centrēti brāļu mās, Kristus centrēta mūsu visu dzīves ar Dievu. Jēzus šeit saka, kā Mūzes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļu arī atveram. 32. pāntu. Bet, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Kristus saka, ja es saku, kad es tikšu paaugstināts no zemes, tad es visus vilkšu pie sevis. Kā mēs varam aizskart cilvēku dzīves, kas ir šai pilsētā? Kā mēs varētu viens otru dzīves uh, ietekmēt vai iedrošināt? Kā mēs to varam izdarīt? Kristus centrēta dzīve, Kristus centrēta dzīve. Ja es tikšu paaugstināts, tad es cilvēks vilkšu pie sevis. Zini, ka tu nevienu cilvēku nevar pievest pie Dieva tādā ziņā. Tu vari stāstīt un norādīt, bet tam cilvēkam pašam ir jādara izvēle. Tāpat kā tu zirgu var pievest pie ūdens, bet ja viņš nedzer, viņš nedzer. Mēs kā draudzi, mēs kā cilvēki, mēs ceļam vienu vārdu augstāk pār visiem. Viens vārds tikai tiek sauc augstāks par visiem. Un tas ir Jēzus Kristus vārds. Uh, paaugstināt, te, ja es saku, piemēram, 32. pantā, ka es no zemes tikšu paaugstināts, tas vārds paaugstināt. Un nu, tas vārds ir tik, nu, exalt, tas ir anglis, tas ir pagodināt, celt pār visiem, nu, viņu, nu, var teikt, visas darbības, kas paceļ viņu, kas ceļ viņu augšā, kas ceļ viņu pagodina augšā, ceļ Jēzu. Mums ir jāceļ, mums ir jādarbojas, lai celt tikai vienīgi vienu vārdu. Amen. Tas ir Jēzus Kristus vārds. Mēs visās mūsu darbībās, jebko, ko mēs Dievam daram, mēs ceļam vienu vārdu, mēs ceļam vienu vārdu augšā. Mēs paceļam pār visiem vienu vārdu. Kad ja es teicu par to mūzu un kā mūzes paaugstināja čūsku, tā man jāto paaugstināt, un liek viens, kas tic, uh, dzīvot, iemantot mūžīgo dzīvību. Bija laiks, kad Izraela tauta bija slima, ka paši grēko un kurnē, sāk čūskas host, un, bet tad mūzum Dievs saka, pacel čūsku augšā, un viss, kas uz to čūsku skatīsies, uh, tiks dziedināti. Tāpat arī Jēzus ir jāpaukstina visu cilvēku vidū, šeit mūsu vidū, viņš ir visu laiku, visu laiku nepārtrauk, mums ir jāpagodina Jēzus, mums ir jāceļ viņš augšā, mums ir jāgodina viņš. Ko jūs šeit pielūdzat? Mēs pielūdzam Jēzu. Kāpēc jūs nākat uz draudz? Mēs pielūdzam Jēzu, mēs mīlam Jēzu, mēs sekojam viņam. Viņš ir mūsu paraugs, viņš ir mūsu Dievs, viņš ir mūsu kungs, Jēzus Kristus. Un cilvēks ieraug to, mēs paaugstam viņu, un kad cilvēks ieraug Jēzu, ka viņš saskat Jēzu, viņš tiek dziedināts, viņš iemanto mūžo dzīvību. Mēs sakam cilvēkiem, nesako man, nesako man, tu pievilsies, bet seko Jēzum. Viņš ir mans glābējs. Kad es liecinu, es pagodinu Jēzu, es liecinu Jēzum par godu. Tas, ko Dievs dar caur mums, mēs pagodinam, mēs paaugstinam viņu. Cik svarīgi ir celt Jēzu godā, celt viņu pār visam vārdiem. Slavēšanā, lūkšanās, kalpošanā, viss tas ir viss pār un ap Jēzu. Mūsu darbs ir celt Jēzus godā. Un Jēzus ir tas, kurš velk cilvēks pie sevis. Tas ir tas princips. Mēs godinam Jēzu, mēs paaugstinam viņu, un Dievs ir tas, kas viņu paaugstināt, viņš velk cilvēks pie sevis. Stāstīt, teikt, ko Dievs dara tavā dzīvē. Jo redziet, ja mēs kādā brīdī sākam izcelt mūsu labos darbus vai mūsu disciplīnu vai to, kā mēs lūdzam cik reiz dienā vai, vai to, kur mēs ejam vai ko mēs daram kādā brīdī, ja mēs to ļoti sākam izcelt – tad pretī var nostāties pilnīgi bezdevīgs cilvēks un teikt, es arī to pašu daru. Kāda tad ir atšķirība starp tevi un starp mani? Tu nesmēķē, es arī nesmēķēju. Tu nelieto alkoholu, es arī nelietoju alkoholu. Tu neju uz naktsklubiem, es arī neju uz naktsklubiem. Tu celies no rītiem lūdzu no 5 līdz 6. Jā, es arī ceļos no rītiem, meditēju. Vai es nezinu, mantras skaitu vai vienalga. Tu nemet papīru uz zemes nekad. Nē, es nemetu arī papīru uz zemes nekad. Tu vienmēr esi laipns, es arī esmu vienmēr laipns. Tu darbā ierodies vienmēr astoņos, es arī darbā ierodos vienmēr astoņos. Ar ko mēs varam sev parādīt kā pārāks? Ar ko mēs varam sev parādīt kā labāks? Pat ne labāks, ne nav par to, ar ko mēs varam būt atšķirīgāk no to, kas ir pasaulīgi cilvēki. Es no pasaulīgiem cilvēkiem, no bezdīvīgiem cilvēkiem, es tik daudz mācījies darīt lietas pareizi. Es no viņiem ļoti daudz esmu mācījies. Bet ja mēs paskatāmies mūžīgas perspektīvu un tas, uz, kuru dzīvi, uz kurien viņa dzīve vēd, ja viņš neatrod Dievu, nenožēlo savus grēks, viņš aiziet pazušanā, bet viņš dzīvo pareizu dzīvi, viņš dzīvo ar stāju, dzīve ar stāju, ar disciplīnu, godprātīgi, godīgu dzīvi viņš dzīvo. Un daudz varētu teikt, wow, es viņam varētu sekot, es viņam varētu darīt tāpat kā viņš, un es, es, es arī noteikti kaut kur labi nonākšu. Gandī, piemēram, viņš sarakstīs grāmatas, un cilvēki lastās grāmatas, wow, kādas atziņas, kādi dziļumi, un viņi cenšas atdarināt to pašu. Bet tikai viens ceļš un tikai viens vārds ved uz mūžīgo dzīvi, un tas ir Jēzus Kristus. Tā ir tā atšķirība. Viens vārds, tā ir atšķirība. Jēzus Kristus. Vai Jēzus Kristus ir tavs kungs? Mans kungs ir Jēzus Kristus. Ko tu pielūdzi? Es pielūdzu tikai vienīgi Jēzus Kristus ne Mariju, neko, nevienu svēto es nepielūdzu. Es neeju likt svecīt par svētēm. Es pielūdzu Jēzu Kristu. Dievu vārdā Jāņa Evanģēlē 4. nodaļā teiks, ka tēvs meklē tādus, kas Jēzus Dievu pielūdz garā un patiesībā. Garā un patiesībā. Un Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus Kristus centrēta kalpošana ja mums izdotos paprasīt Dievam, mēs varam paprasīt Dievam, Dievs, kā uh, mums tevi pielūgt? Kā mums tevi slavēt? Un Dieva vārds parāds ar Bībeli, ar pirmo, pirmām mūsu grāmatām, tad, tad Dievs iedeva instrukciju savai tautai, kā jums būs pielūgts ar mūzu. Un tas varbūt šeit neliela vēstures, Bībeles vēsture ir, tie, kas varbūt nezinat, Dievs izveda Izraēla tautu no Eģiptes zemes – Ja tu to nezini šo stāstu, izlasi otro mūzes grāmatu. Vispār pirmo un otro mūzes grāmatu ir vērtīgi izlasīt, ja tu nekad neesi. Tās ir pirmās divas grāmatas Bībelē, izlasiet. Un uh, Dievs tad, tad uh, izvelk no, no verdzības, izglāb brīnišķīgā veidā caur sarkano jūru, kad nomirst Ēģips karapulks, nomirst viss, kas viņas vajāja mūžīgi un mocīja viņu, jeb, jeb grēks, grēka paverdzinātājs, viņš viņu no tā iziet ārā, izglābjās brīnišķīgā veidā. Uh, caur milzīgiem brīnumiem. Un tad Dievs iedod mūzu, atklāja tātad, jo es jūs esmu izglābis, un starp citu Dievs, kad teica Izraela tautai, iz, izlaid mānu tautu, viņš teica faronam, ļaunam ķēniņam, viņš teica, izlaid man tautu, lai viņi nāk un man kalpo. Ja Dievs tevi izvedz no grēka varas un izvedz tev glābšanā un pestīšanā, tas nav, lai tu dzīvot savu dzīvi un diktēt un valdīt pār savu dzīvi, Dievs tev izveic, lai tu kalpot viņam, lai tu piederētu viņam. Tā ir tā atšķirība. Un Dievs saka, tā tad, es jūs esmu izglābs, es gribu izpestīt, un tagad es jums došu noteikumus, jeb kārtību, kā jūs pie manīm nāksiet un kā jūs mani pielūksiet. Gari tu var lasīt papīrā, bet, bet bildē aptuveni tas izskatījās šādi. Tad bija apkārt bija žoks, nu, sēta, ja? Tā bija, pirmais ir uzreiz ir altārs, tad ir tas mazgāšanās trauks, tad iekšā ir svētā vieta, kur bija sadalījusies divās daļās. Es bišķiņ vēlāk parādīšu to, kā tas uz papīra, nu, um, diagrammā izskatās, bet un tur iekšā bija skatāmās maizes uz galda stāvēja, bija lampa, eļas lampa ar septiņiem lukturiem, un tālāk bija pie pašās vissvētākās vietas ieejas bija um, kūpināšanas, ne, bet... Uh, a? Ah? kvēpināšanas, piedodiet, kvēpināšanas altārs, ja? un tālāk bija priekškars, biesas priekškars, un tur iekšā bija viss šķirsts, tad tas, ko veda Dāvids, kas simbolizēja, tā bija tā vieta, kur Dievs nāca. Un starp citajā vissvētākajā vietā tikai vienreiz gadā iegāja augstais priesteris, upurēdams uz pašu tās svētās vietas. Vienreiz gadā cilvēks varēja iet. Ja to tam augstam priesterim bija ķēdi pie kājas, ja kaut kāds motīvs vai kaut kas viņam nebija pareizi, viņš momentāli būtu nomiris, viņu izvilka ārā, jo tur cilvēks nedrīkstēja. Dievs iedeva noteikums un kārtības. Un kaut vai palasot un aizdomājoties par to, Dievs ir kārtības Dievs. Dievs iedod kārtību, kā mēs kā cilvēki varam iet, kā mēs kā cilvēki varam iet pie viņa. Es tev palūkšu to otru. Nu, šis ir tā attēlā aptuveni, kā tas varēja izskatīties. Uzliec to, kur ir tā diagrama. Vienalga no tiem nākošām divām bildēm. Jā. Nu, aptuveni šādi izskatījās, piedodiet angļu valodā, bet um, tas, ko es gribu ar šo pastāstīt, ļoti svarīgi. Cilvēks, kad nāk pie Dieva, uh, pirmām kārtām, pirmām kārtām viņam ir, ir uh, jānāk uh, pie Dieva caur vieniem vārtiem. Tātad ir tikai viena ieeja, lai tuvotos pie Dieva. Tikai vienā veidā, viena ieeja. Pie Dieva nevar iet, kā tu gribi. Tu nevar iet pats savā veidā, ir viens veids. Un mēs skaidri redzam, mēs zinām, ka tas vārti, uh, tie vārti, ko, kas tiek runāts, ir, uh, es atvēršu Jāņa evaņģēlī 14. nodaļu, 6. pāns. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Es esmu ceļš. Kristus centrēt vēst, vēsts pie Dievu, lai tu vispār varētu kaut nedaudz tuvoties Dievam, tev jāsāk ar ko? Ar Jēzus Kristu. Bija viena vārta. Cilvēks nevarēja iet ne kurienes. Šo mūsdienās ļoti daudz cilvēku saka, daudzi ceļi ved pie Dievu. Daudzi ceļi. Visi, visi jau ved pie Dievu. Allaks ir pie Dieva vēd, Muhameds, ja visi viņi vēd pie Dieva. Nē, Dieva vārds saka konkrēti, ir viens ceļš. Un mēs zinām, tas ceļš ir Jēzus Kristus. Jo arī Jāņem eņģelī desmitā nodaļa. Devītais pāns saka, es esmu durvis. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani iet, tas tiks izglābts, viņš ies un izies un atradīs ganības. Ja kāds caur mani iet, viņš atrod dzīvību. Tātad Kristus centrēts vēsts, tu pie Dievu nekad nevari pat tuvoties, pat viņam tuvāk pieiet, ka tev uzreiz ir jāsastopās ar Jēzus Kristu. Tev uzreiz ar viņu viens uz vienu ir jātiek skaidrībā un jātiek attiecībās ar viņu. Tātad caur Jēzus Kristu. Tālāk cilvēks iet un uzreiz, ko viņš ieraug, ir altārs. Uzreiz, ko ieraug cilvēks, ir altārs. Cilvēks nāca savu upuru, savu dzīvnieku, deva to priesteriem, un priesteri viņu nogalināja tādā ziņā, ka savu grēku tu uzliku uz tā, tev bija jāuzliek savu roku un savus grēks aizgāja, tā kā to, ko tu biji sagrēkojis, tas viss aizgāja uz to, uz to upuru, pēc tam priestars viņu nogalināja, uzliku uz tā altāru. Tas simbolizē to, ka grēka bez, bez nāvas nav grēka piedošana, bez asinīm nav grēka piedošana. Un mēs zinām, kurš tika upurēts par visiem grēkiem. Tas ir Jēzus Kristus tālāk attiecības veidojot ar Dievu, tu netiec vispār tā, pirmais, ko tu ieeji vispār par durvīm iekšā, pirmais, ko ieraugi altārs, ir upurs. Tāpēc, ka bez grēka piedošanas tev nekad mūžā nevar būt attiecības ar Dievu. Nevar būt. Ja tu neesi pieņēmis grēku piedošanu, tu neesi nožēlojis savus grēkus un atgājis pie Jēzus un pateicis, Jēzu, mani grēki bija uzlikt uz krusta, uz tava krusta, tu paņēmi mans grēks. Tu nemaz vispār tālāk netiec. Daudz cilvēku saka, jā, bet es daru labus darbus un es cenšos sliktos darbus atpelnīt ar labiem darbiem. Tu esi vispār ārpus visām, ārpus pat tās sēdz, tu esi un uh, uz ļoti bīstams zemes. Un, uh, jo arī pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa, 19. pāns. 18.9. Jūs zinat, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudraba vai zelta atpirkt no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezmainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Jānis Kristītājs teica uz Jēzi norādot Jā, Jāņa evaņģēlī 1. nodaļā 29. pantā, viņš teica, šis ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Ir Kristus centrēta patiesība. Kristus centrēta patiesība. Mēs nenesam kaut kādus savus upurus. Šobrīd arī interesanti, tu nāc pie Jēzus, kā mēs, kā Dieva bērni, arī mums ir starp citu jāupurē, ka tu nāc pie Dieva svētdienās, pie Dievkalpojuma, un tu slavē viņu. Tev zini, kas ir jāupurē šobrīd? Pateicība Dievam lūpa augurs tev jānes kā upurs. Arī tu nevari vienkārši ieskriet iekšā un pilnīgi vispār nepako stāvēt, nezinu, ko darīt, nezinu, ko. Tu nāc ar mēķi uz draudz, tu nāc ar mēķi uz lūkšanām, tu nāc ar mēķi uz slavēšanas vakar, tu nāc, tu ej pie Dievu katru reizi, kad tu ej ar mēķi. Atceries vienmēr, tu nes to lūpas augu, to pateicību Dievam par godu, tu nes, uh, Tev nav jāupurē savs dzīvnieks, tev nav jāupurē to izdarīja Jēzus Kristus, bet tu nāc ar apziņu. Viņš ir tātad, lai es vispār tālāk ar Dievu iet, lai es vispār attiecībās ar Dievu tiktu, ka kādā veidā man ir jātiek ar Jēzus Kristus. Jāpieņem viņu upurs, es to daru katru dienu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu nomiri par mani. Tālāk. <clears throat> Uh, tu nā, pienāc pie uh, mazgāšanās trauka. Tu nāc, tad bija vārti, tad tu nāc pie, pie tas kvadrātiņš, tas ir tas upur vieta, ja tu sastopies ar Jēzus, tu pieņem viņu upur par sevi, tu ej tālāk, ir mazgāšanās trauks. Nedrīkstē neviens iet, viņš nebija nomazgājis, un tur, turklāt tā bļod bija uztaisīta no tāda metāla, lai tu varētu redzēt sev tā kā tā spogulī. Uz sevim bija jāpaskatās priestarim, viņam bija jāapsēs, vai nav kaut kur kaut kas netīrs. Viņš nedrīkstē iet netīrs vienkārši. Un tur stāvēja ūdens. Nu, un ūdens ir, mēs zinām, viņš ir dzīvības ūdens. Un uh, pirmā uh, Jāņa vēstule, devi, pirmais, pirmā nodaļa, devītais pāns. Ja, ja, atzīst, ja sakām, ka mums nav grēka, astotais pāns, tad maldinām paši sev un patiesību nav mūsos. Ja sakām, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šīs no mūsu no visas netaistības. Šķīsta tas vārds ir mazgāt, tīra mūs. Mēs nākam atkal pie Jēzus. Viņš ir tas dzīvības ūdens. Mēs nākam pie viņa, mēs, mēs mazgājamies caur svēto garu, caur Dievu vārdu, kas ir viņa dzīvības vārds. Mēs mazgājamies, tas ir regulāri jādara, mēs mazgājamies, mēs tīramies. Jēzus arī Jāņa atklāsums grāmatā saka, lai mēs mazgājam savas drēbes, lai mēs mazgājam. Ir jāpievērš uzmanību, kā mēs dzīvojam, ir jāpievērš uzmanību, tam mēs mazgājam. Mēs nevaram tā uh, uzreiz pat taisno skriet pie Dievu uzreiz. Mēs mazgājamies, mēs tīram Dievs. Dievu vārds patiesībā arī, ja mē es ticu personīgi, ka caur Dievu vārdu pasludināšanu un caur Dievu vārdu lasīšanu savā ikdienā, un ka kā, mēs klausamies kādas prediķi vai mēs, mēs dzirdam Dievkalpamies prediķi, tas arī tas, kas mūs mazgā. Dievu vārds ir tas, kas mazgā mūsu sirdsapziņas, mūsu sirdis mazgā un tīra. Un ļausim to, lai Dievs mūs mazgā un tīra. Jo svētais gars, svētā gara darbs un uzdevums šobrīd ir mūs mazgāt un sagatavot tīrus bez traipa līgau viņam, Jēzum Kristum. Bet mēs mazgājamies. Un tad tālāk mēs nomazgājušies, mēs, tas viss ir atkal pārunā ap Jēzu. Tas viss ir, mēs esam jau iekšā viņa sadraudzībā, un mēs ejam iekšā uz svētajā vietā. Un atkal bija svētā vietā iet, nebija 15 durvis, bija vienas vieta, kur tu varēji iet, atkal. Tikai caur Jēzu mēs varam iet. Mēs ejam svētajā vietā. Un uh, uzreiz, ko cilvēks ierauga, pirmkārt, tur bija galīgā tumsa. Nekādīgi nevarētu neko redzēt, jo tas, ar ko bija jāapklāj tā, tā telts, ar visām tām ādām un ar visu, kā bija jāapklāj, tiem visiem audumiem, viss. Tur bija pilnīgi absolūti tums. Neko vispār nevar redzēt. Tikai izņemot to gaismu, kas nāk no tās, uh, no tās lampas, no tās eļas trauka. Uh, Menori viņi sauc un tā deva gaismu tajā svētā vietā, un cilvēks ienākot uzreiz pa labi, priesteris ienākot, uh, un tur to, ko lasīja uh, Filips šorīt, ka mēs esam priesteri. Mēs visi esam tagad aicināti svētajā vietā, būt ar Dievu sadraudzībā ar viņu. Mēs esam priesteri, jo šeit tālāk nedrīkstēja šajā laukā visā drīkstēja būt cilvēki, bet tālāk tajā svētajā vietā, tajā pašā teltī iedrīkstēja tikai priesteri. Un es Dievs mūs ir radījis par priesteri, kā mēs lasījām slavēšanas laikā. Mēs drīkstam iet uh, Bet viņš ieraug to um, skatāmās maizes. Jāņa evaņģīlijas 6. nodaļa 47. pants. 48. pants. Es esmu dzīvības maize. Jūs tēvi rēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas nāk no debesīm, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēda, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dod par pasaules dzīvību. Es esmu dzīvības maize. Mēs nevaram uzturēt savas dzīves garīgā jomā, un, un ja mums nav, ja mēs neēdam no jēstas, ja mēs neesam no, ar viņu sadraudzībā. Kas tev pabaro, kas man pabaro? Ar ko mēs piepildamies ikdienā? Ir ļoti svarīgi būt sadraudzībā ar Dievu. Ebrejiem vēstuli 7. nodaļu no 24. panta. Bet viņam tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestara amats ir neiznīcījis. Tādēļ ir viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirs no grēkiem, grēcinieku un pacelts augstāk par debesīm. Kam nevajag kā tiem augstajiem priesterim ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem, jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats sev upurēdams. Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēks ar vajībām, bet zvērsta vārds, kas nāca pēc bauslības dēla mūžīgam, mūžam pilnīgi. Tad nākošais ir šis kvepināmais altārs. Tas arī simbolizē lūkšanas. Simbolizē lūkšanas. Tas ir, mēs esam, mums ir ļoti svarīgi būt sadraudzībās ar Jēzu. Viņš ir mūsu augstais priesters, kas pirmkārtām lūdz par mums, kas iestājas par mums. Un mēs arī ar Dievu sadraudzībā esam, mēs arī viņu lūdzam, mēs esam sadraudzībā ar viņu. Bet šis viss ir par Jēzu. Un interesanti, kad uh, bija šis priekškars, tā līnija, kas atdalīja no visas svētākās vietas. Un šis priekškars pēc tam vēlāk, pēc šīs seiešanas telts, Dāvids cēl, sagatavoja materiālu, Salmans uzcēla jau no, no kokiem un no a, akmeņiem templi. Ja, šis bija sajiešanas telts no ādām, no audumiem, no kokiem arī taisīs, bet vēlāk pēc šāda paša principa bija uztaisīts templis. A, Un šis templī, kad Jēzus Kristus bija pie krusta nomiris, tad šis templis, šajā templī šī priekškars tika saplēsts. Tad, tad tā svētā, vissvētāko vieta tika apvienota. Un tā pati tā šķirsts, kas ir tā Jēzus Kristā Dieva klābūtne, būtībā ir šajā svētajā vietā visur kopā. Ko tas nozīmē? Pavisam vienkārši. Dievs ir tagad sadraudzībā pilnīgi tikai tāpēc, ka Jēzus Kristus asins šķīstī no grēkiem, mēs varam būt sadraudzībā ar viņu visu laiku šobrīd. Katru dienu, katru brīdi. Bet tas viss var būt tikai un vienīgi tāpēc, ko Jēzus ir izdarījis. Un redzot kaut vai šīs, mēs varētu rūpīgāk tur studēt un apstīties, tas ir vērts to darīt, bet redzot kaut vai šīs lietas, kā cilvēks var, cik, uz cik bīstama ceļa ir cilvēks, ja viņš apiet Jēzu. Šik, nē, nē, daudzi ceļ pie Dieva. Daudzi ceļ pie Dieva. Un viņš neiet caur Jēzus. Līdz Dievam viņš vispār nekādīgi nevar tikt. Un tie ir sātani meli, ko cilvēki tik daudziem cilvēkiem iestās. Aizēja vienreiz gadā uz baznīcu, divreiz gadā, lieldienās un zemsvētkos. Cik daudz latviešu tauta tā dara? Viņi sev uzskata par kristiešiem, viņi sev uzskata par ticīgiem, bet viņi ieiziet divreiz gadā uz dievkalpojumu, lieldienās un zemsvētkos. Pārējo laiku cenšamies būt labi, cenšamies darīt labu, ar labiem darbiem vai labām domām, ja? būsim pozitīvi, bet apiet tādā veidā Jēzus un tiešo kontaktu ar Jēzu. Nešaubies par to, ja, ja to grib apiet Jēzu, tu esi uz ļoti bīstam ceļu. Tu neesi pat ne tu Dievam, patiesībai. Tu neesi ne tu. Bet mēs, kas esam Dieva bērni, kas mēs zinām, mēs ejam caur Jēzu, mēs zinām mums visas šīs lietas, viss, kā mēs varētu būt pie Dieva, tas viss ir pateicoties Jēzum. Tāpēc mēs izceļam Jēzu, mēs paceļam viņu augšā, mēs ceļam viņu augstāk par visiem vārdiem. Neviens mans darbs, neviena mana kaut kāda lieta nekad nespēs, nespēs uh, kādu pie Dievu pievest vai, vai vienīgais tas, kad, ko Jēzus dara manā dzīvē. Tāpēc es iedrošinu, ka mēs paaugstinam Dievu visā, ko mēs daram. Kad tu nāc un kad ir slavēšana, nesaki Dievam vai, kad tu, mēs slavējam Dievu, redz arī, uh, arī, arī šis, ka mēs nākam un slavējam Dievu, tas nav tikai dziesmu dziedāšana. Mēs nākam uz sirds attieksmi, Dievs, mēs gribam tev pielūgt. Lai vairāk tas, ko tu lūdz slavēšanas laikā vai lūkšanas, lai nav tik daudz, cik ko tu viņam soli vai ko tu viņam saka, tu vairs nedarīs vai darīs, bet pacel viņa vārdu, ja es tavs vārds, tavs darbs, tavs to, ko tu dari, lai manā dzīvē ir vairumā, Dievs. Kad es uh, slavēšanas skolu mēs organizējām ar Krista Pābaltiņu, Tāds ir bijuši vairāks. Vienā no arī no slavēšanas skolām es dalījos ar slavēšanas vadītājiem. Es teicu, cik bieži mēs varam kļūdīties un cik bieži mēs varam slavēšanās to fokus cilvēkam veltīt uz sevi. Gan ar tām dziesmām, ko mēs izvēlamies. Ka mēs dziemam, nav, nav mazsvarīgi dziesmas, kuras mēs izvēlamies priekš slavēšanas rītiem. Nav mazsvarīgi ai, man tā patīk, es viņu ņēmu, es viņu dziedāšu, tāpēc, ka man viņa patīk. Ir svarīgi izlasīt vārdus, un tas, tas ko es teicu slavēšanas vadītājiem, vienmēr es saku, paņem tos vārdus, ko tu, tu paņem tās dziesmas, ko tu gribi dziedāt, izslēdz mūziku un nolas tos vārdus kā lūkšana Dievam. Vai tu tā var pateikt Dievam, ko tu dziedās? Un tad, ja tā tu nevar pateikt, vai, teiksim, tā dziesmas vārdu kaut ko vispār nozīmē, ko es dziedu Dievam, kas šī dziesma tāda ir un ko es vispār ar to dziesmu pasaku? Bez mūzikas, bez akordiem, bez skaņas, izlas kā lūkšana Dievam – Un tad bieži vien tādā veidā filtrēja dziesmas, bieži vien es palieku tās kaut kādas dziesmas malā. Ja? Pagai, ko, es te, ko es te vispār dziedu, ko es te vispār saku? Jo aizejot un vadot, cilvēki dziedās līdzi, bet kur es vadu tos cilvēkus savā slavēšanā? Kā es viņus vadu? Pie kā es viņus vadu? Pie, pie kaut kādiem labiem darbiem, pie labām sajūtām, pie labām emocijām, vai es vedu viņus pie Jēzus, es pagodinu Jēzu. Jo es apzinos, kad vadot slavēšanu, kad draudzam jūs vai mēs, mm, tas princips darbojas tajā brīdī, kad Dievs velk viņus visus mūs pie sevis, ja mēs pagodinam Jēzu. Ir, ir ļoti svarīgi, ziniet, ka kā slavēšanas vadīšana, piemēram, es varu slavēšanu vadot, es varu jūs visu fokus paņemt uz kaut ko, ko es saku. Es atceros, Kristaps nodeva uguņas, arī āboltiņš Kristaps. Es viņš vienreiz nodeva uguņas, viņš saka, slavēšanas vadītāji, kad jūs lūdzat, pievēršat uzmanību, ko jūs lūdzat. Piemēram, ir slavēšana, viņš tur spēlē, viņš sāk kaut ko lūgt. Nu, pilnīgi, ko tu tur lūdz? <laughs> Tāpēc tas arī ir svarīgi, ka mēs pagodinam viņa vārdu, mēs pagodinam, mēs drīkstam lūgt, protams, mēs sakam Dievam, Dievs, mēs tev mīlam, mēs, mēs vēlamies tev tūlu, mēs varam lūgt, bet galvenais, lai centrā nav kaut kāda mūsu centība vai mūsu kaut kāda darba, bet ka mēs pagodinam Jēzus Kristu. Jo mēs apzināmies, ka ja Jēzus Kristus tiek paaugstināts, ja viņš tiek paaugstināts, visās lietās viņš tiek paaugstināts, viņa spēks, viņa darbība uzreiz tā, kas velk cilvēks pie sevis. Mēs te varam izstiepties un sarauties priekšā vadot slavēšanu, mēs, varam, mēs nevaram panākt. Cilvēks, mēs nevaram jūs uh, pie Dievu pievērst tādā ziņā, paši viens uz viens sastapties ar viņu. Bet tas manas sirds attieksme vienmēr, es gribu pagodināt Jēzus Kristu. Gan ar to dziesmu izvēlu, ko es dziedu, gan to, ko es lūdzu, gribu pagodināt Jēzus Kristu. Jo viens vārds ir jāpārceļ mums visiem kalpojot Dievam, un viens vārds ir jāpaceļ pār visiem, tas ir viņa vārds. Amen. Ka kādu dienu cilvēku teikt, kāda tad ir atšķirības starp jūs draudz vai starp to, vai kaut kādu citu reliģisku darbību vai kaut ko mēs varam teikt. Nu, paskaties uz mūsu dzīvēm, ko tu redzi? Jēzu. Un es gribu, lai, lai tas, ko tu redzi, ir Jēzus. Jo Dievs ielika kārtību. Dievs ielika kārtību. Mēs pie Dieva nevaram iet paši. Mēs nākam caur Jēzus Kristu. Mēs pagodinam viņu vārdu. Amen. Tik daudz reizes cilvēki pieviļās pie kristiešiem, ir bieži dzirdēts. Bet es esmu tā pavērojis, ka tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka cilvēks ir celts fokusā vai centrā. Es apzinos, ja es esmu spējis kaut ko labu darīt vai domāt, tas nav es labais Matīs vai labā mana sirds. Dievu vārds pasaka pa manas sirdi, tā ir ļauna un ārprātīgi viltīga. Kurš vispār to var izzināt? Kas ar, tavu, kas ar manas sirdi ir? Es ar tādu attieksmi pie Dieva. Dievs, ja es kādā brīdī sāku domāt, ka es esmu pietiekoši labs, lai nāk pie tevīm, vai kādā brīdī mums būs šodien arī vakarēdienas, ja? Gati. Mums būs šodien vakarēdienas, ja, piemēram, jūs dzirdat, um, arī vakarēdienas ir Kristus centrēts, Kristus centrēta kalpošana. Ja mēs nākam pie Dieva, piemēram, kādā brīdī Dieva kalps saka, izvērtē savu dzīvi, izvērtē savu sirdi. To Dieva vārds mums aicina arī darīt. Mēs izvērtējam, mēs skatāmies, vai mēs ar pareizi attieksmējam. Tas arī ļoti svarīgi lasot šo stāstu par, par uzu. Um, ka mēs izvērtējam, jā, mēs nākam, bet ja tavs iemesls ir, kāpēc tu nāc pie Dieva vakariem, tāpēc, ka tu esi izvērtējis un tu šonedēļ esi viss darījis labi, tad patiesībā tu esi necenīgs nākt, jo tu nāc ar saviem darbiem, tu nāc ar savu kaut kādu lietu, mēs neesam cienīgi. Mēs neesam cienīgi. Tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut, mēs nedrīkstam nākt skrienot pie Dieva vārdu, pie Dieva galda, bet mēs, mums ir jānāk pie viņa apziņā, Dievs, es neesmu cienīgs. Un pavisam godīgi, Dievs, es to saku, man šīs vakarēdienas un šī a, tavs aicinājums nāk pie tavu galdu, man ir ļoti vajadzīgs. Man viņš ir ļoti vajadzīgs. Dievs, es nāku pie Tevis pazemībā un žēlstībā. Dievs, es grūdzu Tev žēlstību, Dievs, bet es nāku es nāku tajā pašā laikā arī ticot un uzticoties Dievam. Uzticoties Dievam, ka Dievs tavs asins, kad tu nomiri par, man, par, par, par maniem grēkiem, ar to ir pietiekoši. Bet es nāku Dievs un, un Dievs palīdz Dievs un, un dod man žālstību, lai mazumā ietu, e, ietu es un visu, ko es daru, gan labs, gan slikts, bet lai vairāk un vairāk tas motīvs un tas iemesls, kāpēc es kaut ko daru, lai tas ir tikai tāpēc, ka es mīlu Tev, Dievs. Un tā ir tava dzīve caur mani. Un noslēdzot, es uh, gribēju, mēs neimitējam Jēzu. Mums jāļauj Jēzus dzīvot ar mums. Lai viņš dzīvot ar mums. Mēs neimitējam. Nevis, ko Jēzus darītu katrā situācijā, un tad es daru tāpat, Tas var palīdzēt kādā brīdī mums aizdomāties par to, nu kā šajā brīdī rīkotos Jēzus. Bet es saku, Dievs, kā tu gribētu, lai es rīkojos šajā brīdī? Mē, ir tā viena dzīvība, ir tā, kas glāba, un tā Jēzus Kristus, amen. Piecelsimies <clears throat> lūkšanai. Paldies Tev, Jēzus. <clears throat> Es vēlētos, Dievs, kad katrs viens no mums, Dievs, varētu teikt kādu dienu, tā pilnīgi nešauboties, Dievs, ka Tu esi mūsu dzīves centrā. Dievs, mēs tiecamies pie Tevis, kungs, Jēzus, mēs tiecamies, lai būtu sadraudzībā ar Tevi. Mēs tiecamies, lai kalpot Tev, Dievs, mēs tiecamies, lai būtu svēti Tavā priekšā, Dievs. Lai būtu Tev patīkam, Dievs. Vai, kungs, Dievs, mēs ejam pie Tevis, Dievs, nevis cenšamies izdarīt visu un tad nāk pie Tevs prezentēt kaut kādus savus rezultātus, Dievs. Mēs nākam pie Tevs, lai Tu, Dievs, eit vairumā mūsu dzīvēs, Dievs, lai Tu esi tas, ko cilvēki ieraug un saskat. Gan labos laikos, Dievs, kad mums viss ir kārtībā, ka mums nav nekādas problēmas, Dievs, lai tajā brīdī viņi cilvēki redz, ka tā ir nevis kāda mana veiksme vai mans sasniegums, Dievs, bet tā viss ir tikai vienīgi Tavu žēlistību, Dievs, šajā momentā. Un Dievs arī tajos brīžos, kad ir kādi grūti brīži vai, vai ar veselību kādas problēmas, Dievs, ka arī tajā brīdī cilvēki redzētu, ka, tu, Diev, ka mēs Dievu žālstībā, tavā žālstībā, Dievs, dzīvojam un, un pastāvam. Dievs, ka mēs neizvairītos no Tevis, Dievs, ka mēs nebēg no Tevis, ka mēs kā Dāvids mācītos būt arī atklāt pie Tevis, Dievs. Nāk pie Tevis jebkurā situācijā, jebkurā brīdī, Dievs. Dievs Es Tev lūdzu, Dievs, arī kā draudz, ka mēs vienmēr, vienmēr celtu Tavu vārdu, Dievs. Tavu vārdu, Dievs. Jo es ticu, Dievs, arī tam, ka ja Tu esi pāgo pagodināts, un ja Tu esi paaugstināts visu mūsu dzīvēs, ja viss mūsu dzīves ir par un ap Tevi, Dievs, tad mēs arī būsim godīgi, mēs arī būsim patiesti, mēs arī būsim lēnprātīgi un, un, un prātīgi, Dievs, un mēs nedarīsim lietas, kas, kas nepagodina Tavu vārdu, Dievs visās dzīves sfērās, Dievs, bet es lūdzu, kungs, ka tas nāk tik dabīgi un parasti, Dievs, ka, ka mēs vienkārši tiecamies pie Tevis, Dievs. Mēs tiecamies pagodināt Tavu vārdu un ļaut, lai Tu ej vairumā, lai Tu ej, lai Tu esi pārāks vārds pār visiem, Dievs. Maini mūsu dzīves, Dievs, ved mūsu tuvāk sev. Ved mūsu tuvāk sev, Dievs. Un šodien, kad mēs nāksim pie uh, pie Tavu galda, Dievs, ka mēs nāksim. Es lūdzu, Dievs, ka mēs visi nākt ar apziņu, ka šī milzīga svētība, Dievs. Tu mūs saicini pie savu galdu, Dievs. Un saka, nāciet, nā, lai nāk ik viens. Un arī, kungs, Arī šodien vakarēdien pieņemot Dievs to arī savai tautai to devi. Kungs, ja kāds cenšas nākt pie tavu galdu, būt pie tevis, Dievs, bet viņš neiet caur vārtiem, neiet caur upuru, neiet caur, caur ūdeni, kad neiet, kungs, caur šīm durvīm, kungs, tad arī, arī, kungs, viņš nespēja. Viņš ēd tikai maizi, dzer tikai sulu, Dievs. Tas pat nāk tam cilvēkam pa sliktu, Dievs. tiešām pagodinam Tavu vārdu, Jēzus. Mēs Tev pagodinam, Dievs. Mēs Tev pagodinam, Dievs. Tikai vienīgi Tavu darbu, to, ko Tu dari mūsu dzīves. Slavu Tev, Dievs, Jēzus, kas svētā mēs lūdzam. Amen.